11 ndio hii surprise hmm. mwaka jana, sikiliza basi story yangu. Okay. Mwaka jana mwezi wa 11 I think uh, Davido alikuja Bongo mwezi wa 11 kama sikosei au wa kumi. Mm Kwa bahati nzuri nilipata nafasi ya uh, kuwa naye pale Elements mm. Masaki. Mm uh, ilikuwa timu nzima ya ya, ya, ya, ya Davido na kina Diamond Shetan na na na na. na. Mm around saa tisa usiku hivi uh, eh, DJ akapiga wimbo wa, wa Mwana hmm? Nilichokishangaa ni kwa sababu Diamond aliamka akapanda juu ya meza akaucheza ule wimbo hmm. na kuuimba mwanzo mwisho, sijui kama unanielewa, mwanzo mwisho, yani sio kwamba alijipanga au nini. DJ alipiga tu ule wimbo from nowhere hmm. Diamond alipanda juu ya meza akaucheza ule wimbo mwanzo mwisho, huko anauimba. Mimi nilikuwa pembeni, nikaa namwangalia, na kipindi hicho ni kipindi ambacho sasa ndo haya ma, matetesi ya bifu mtaani yalikuwa makubwa sana mm. Lile jambo lilinifanya niwaze kwamba sasa mbona huku mtaani kelele ni kubwa mno, mm-hmm. wakati kumbe kumbe hata Diamond mwenyewe anayesema ana bifu na huyu mtu anapenda mziki wa Alikiba na anaucheza na kuuimba mm nikawaza tunaweza tukafanya kitu kwa ajili ya kumaliza hiki kitu. Sasa uh, surprise ulioiulizia mimi na wewe ndio Ghana mm. E, eh, nikuombe kwa heshima na taadhima, ndio basi, mimi na wewe tulipie kolabo ya Diamond na Alikiba. Ah, mimi sina hela bana. Ah, hela utapata <laughs> hela utapata, utajua mwenyewe pa kuipata, lakini naomba kwa heshima na taadhima na Alikiba mimi na Gadna tutalipia kolabo mm. ya kwako wewe na Diamond, mtajua wenyewe kwa nani. Chagueni producer yoyote na video kwa, kwa Godfather poa fresh <laughs> fresh kwa dola 20 ishirini eh, dola hapo alikuwa bongo hapa juzi juzi, sema kweli kabisa. Mimi naomba na wananchi wameomba, ukisoma comments zinazoendelea sasa hivi kwenye kwenye Instagram yangu na ya kwako, kila mtu anasema malizeni tofauti zenu, tungeni wimbo, fanyeni collab pamoja. Alikiba, what, what do you say about this? Mimi nataka nikusikie wewe. Mimi naamini mimi Diamond na Modu ni mshikaji wangu, sawa? What do you say about it? Utakachokisema leo ndio kinakwenda kumaliza kila kitu. Nasubiria surprise. Unasubiria surprise? Ndio hiyo, ndio ndio nimeiomba rasmi, yani iko rasmi hivyo hewani. Tuifanyie kazi afu yanaisubiria. Hiyo sio surprise. Kwa nini? <laughs> ndio surprise yenyewe. Unadhani ni kitu kidogo? Sio kitu kikubwa. Ah. lakini wazo, wazo kama hili likija um, ali mm. ni jambo ambalo unaweza kulipokea of course yeah naweza kwa sababu Nemo ni msanii mzuri anafanya kazi vizuri kwa hiyo nilisema kuna interview nyingi sana ambazo nilikuwa nimenyonya unapofanya mziki mziki unajua una njia ndio kama unavyoona magari Njia hii ya mabonde mabonde, gari ya chini haiwezi kupita vizuri, ndio lazima itakuwa ruzi. Pitisha semi trailer pale, ndio uweze kupita vizuri bila kuchunga kwenye njia ya mabonde mabonde. Kwa ikipatikana nyimbo ambayo Diamond anafanya anafaa kufanya, mimi nitafanya naye kiroho safi, sijui maana sana, yaani kiroho safi, kwa sababu hii ndio kazi ambao inatupa sisi maisha yetu, unajua tuna, tunaishi kwa sababu ya muziki. Mimi binafsi naishi kwa sababu ya muziki. Kwa hivyo nikitaka kitu changu kiende vizuri na kinamhitaji nani, naposema nitataka nifanye raga, lazima nitafuta nitamtafuta labda Dully Sex, ndio let's say crank, nitamtafuta CP, ndio um, R&B labda nitafuta nitamtafuta Ben Paul ama Jux, you know. Mm-hmm. So nyimbo ya Diamond itajieleza kwamba hizi hii inamfuata, tafanya naye bila hata wasiwasi. Featuring unapoipanga na imani kabisa, vitu vya kupanga sometimes vinakuwa havyengi vizuri mm -hmm. inatokea tu umeelewa? mm -hmm. inatokea tu na inafanyika ni kitu tunakiona hicho always, sababu mziki unahitaji feeling, kila kitu kinahitaji ujisikie kufanya na unakifanya vizuri lakini ukiforce ukifanya kwa sababu ya kitu fulani mm. hauwezi kufanya ikatokea vizuri, kwa experience yangu okay. Lakini uwezekano kufanya nyimbo upo eh, endapo itatokea na vile vile nilikwambia before mm. katika story ambayo ukiongea mm. Diamond alikuwa akiimba nyimbo zangu. Sasa wewe kwa nini umeshangaa kuimba nyimbo ya mwana? Ah, ah, eh, Kwa hivyo ni kawaida, mimi mm. naimbia watu <laughs> wenye kupenda mziki mzuri. Kwa hiyo nashukuru sana na vile vile wazo zuri ambalo umejitolea na kushukuru vile vile, sio kwamba kwamba tunashindwa sisi kulipia Of course kila mtu anaweza kaipia, lakini umeona ni jambo la msingi kabisa. Mimi natamani yeah. natamani kama ambavyo watu hao wengi wengi wanao comment wanatamani, mashabiki wenu wanatamani. Sawa sawa, kwao nakushukuru sana kwa hiyo, kwa moyo wako kwa vizuri. Feeling zenu zije mapema jamani, tunawaomba <laughs> okay. Sawa, tuko pamoja na Ali Kiba.